Ωραία. Δώστε. Θα το Όχι, απλά δύο στροφέ έτσι για να σα στείλω και το γυριστή μετά να το έχετε. Εσύ πήρε ηχογραφίε. Τι να μονά. Ναι, ναι. Τι να μαύρη μαυρίγο την αμόνα μου πήγαινα την αμόνα νη μαύρη την αμόνα μου πήγαινα τη θάλασσα νη μαύρη